mwaramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro cyane ikiganiro uburundi buraririmba ikiganiro uburundi buraririmba ni ikiganiro cyashyizweho kugira ngo giterere mu byerekeye iterambere ry'umuziki w'uburundi tutavuze ko ibyo muririmbyi aba ariko arakora ngo yamaze gukora ibi aragwa kuri ibi canka arota ashika kuri ibi oya namba uh, kino kiganiro gitumurira abajitsi baze kutuganira ku byo bamaze gushika ko uh, eh, mu vyerekeye ico bita muri mu gifaransa experience bakaza bakaducira umugani kugira ngo abaririmbyi n'abakunzi umuziki eh, bafatireho nabo nyene ivyo baba bariko barakora bishoboye kubabera akarorero ni nko gucira umugani maze imisi muza murabikurikira twaramaze igihe turondera abantu b'abashinga ntaye b'ibicocoro eh, bazi imiziki cy'imyaka mirongo itanu mirongo eka no kubandanya ariko no munsi rero turacishijemo gatoya murazi neza ko radiyo isanganiro ifataniye ifitaniye ubucuti bukomeye cyane e Community Service umugambi wa iko Entertainment biciye muri Europe Changes umaze iminsi uko murabikurikirana rwose ntitufate iminota itanu ya mbere kiganiro no munsi rero tuza kuronka akaryo kanininya ko kuza kuganira ku gikorwa kimwe gishobora gutuma iterambere ry'umuziki ribaho eh, ritera iyindi ntambwe icyo gikorwa ni giki turaza kuraba ibishoboka eh, ku bandi bantu bataba bari muri ibintu by'umuziki mbuga bakagira icyo baterere twaragiye kuri terrain murazi neza yuko twabemereye ko rimwe rimwe tuzatubwira kuraba hari ibiteramo aho twashoboye gushika nanita kuri Trebeka aho twasanze umuririmbyi yitwa Amidu akaba ari umuririmbyi akomeye gose afise ijwi ryiza agira live afise n'imigambi vuba muzomenya tuzogenda n'ahandi hose hashoboka kugira tumenye ibyo bitera aho biri namwe mumenye iyo biri kugira amazi ko muri weekend gute twaba twayivuze mugabo tuba dukereye kuraba ingene byifashe tudatevye rero nkuko vyama haciye amezi tuganire kuvyerekeye wa mugambi e-community service uh, you changes volume 2 aho baza kutuganirira kuvyo mugira mumenye mukanya tubagiye twikoze ku bubangutsi ndetse n'ubukerebutsi bw'umwe mu bakurikiranye uno mugambi mu gisata cyo kumenyesha amakuru Volume 2 aho uh, mu ntango byari bigoye cyane kuko tuba dufite uh, igikorwa gikomeye cyane cyo kumenyekanisha iko iko niki iki ibikorwa iko iri kurakora n'ibihe bashaka gukora iki bashaka gushika kuki ibyo byose ni ibibazo abantu bose baguma bibaza ndetse no bamenyesha amakuru kugira ngo batahure umugambi Eh, nticyabaye igikorwa cyoroshye ndabyibuka neza eh, nkikoranya abamenyeshamakuru icyo gihe hari mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na cumi na kabiri mu mpera cyari igikorwa kitoroshe kuko kugira ngo abamenyeshamakuru babyumve batahure benshi bibaza yuko kumbure eh, ishyirahamwe rya iko rije eh, gutanga amafaranga tubashoboye gukora ah, imana yaradufashije turashika ku ntumbero hama ndiko ndaraba muri kano kanya ah, muri uwo mugambi wa You Love Changes Volume 2 ndabona neza yuko ariho icyo twakwita umugwi eh, uri kurakora mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'abajene bakiri bato bafise inguvu bari eh, dinamike bashobora eh, gukora cyane muri uwo mugambi bakatunganiraho aho twashoboye gukora n'aho twashoboye gushikana uno mugambi wa mbere hanyuma ikindi ni uko Eh, murabona neza yuko ariho n'izindi nzira ziri ko ziruguruka eh, nk'iki kiganiro cama kiriko kiraca ku munsi wa mbere eh, ngaha mu kiganiro Burundi buraririmba bifashijemo na radio Sangari buraboneka neza yuko ariho izindi nzira ziri ko ziruguruka tushime neza yuko uno mugambi uzoba ufise ingufu zikomeye cyane ugereranyije n'umugambi wa mbere murakoze kuvyerekeye nko tubibabwira baracumviza kadusanga ingene umuntu ashobora kugira ico nato bari mu bintu vy'umuziki nato bafise udufaranga mugabo hari ikindi kirashobora guterera eh, kindi hanyuma ugira ico utereye iyi rero twababwira rero nuko hadusanganiro yashoboye gushika mu gisagara ca Bujumbura umva tshobora gushika hose ah twari bemerewe iminsi yahera yuko tuzoza turakubitira mu habere ibitera mugira ngo mumenye ngene vyagenze ko muri weekend gute turavuga duti bizoemeza uku bizobari byiza tubisuka kwa mashugwe amavuta tubisiga bikayangana mbega uko tuba twayivuze niko biba bimeze reka turangene kuri turebeka biba bimeze ni mukanya kanya ishashe umviriza urundi burundi karawoke yo muri ino myaka ari kwiwe ni kuri turabeka mu kinama amajya aruguru y'igisagara cya bujumbura ni ibintu bihambaye cyane turabeka hiri topu teni abidu abantu bo bakubise baruzura akaba rero twaheruka igihe harijo yari aririmba n'uwitwa bifeyisi uratse ko nk'ahantu eh, uharavye urabona yuko hafasha kuvyerekeye iterambere ry'umuziki w'uburundi imfura ya isanganiro award ari we hari ijo niyo aririmbira hamwe n'umuraperi akomeye cyane muri kino gihe agezweho akaba yitwa bifeyisi n'abatamba salsa twibaze neza yuko mu minsi iza tuzoshobora gukora ikiganiro kuri turabeka cyerekeye sarisa kubera hari umugwi umaze kuganisha wirabya urabona yuko bafite kazoza kanini rwose reka nitwaronka akanya turonka umwanya wo kuganira n'aba baririmbye mu bindi biganiro haza isanganiro itazo zibashikana ahazo bariko barabera ibiteramo bitandukanye mu gisagara ca bujumbura uherengera kuri trebeka hill top 10 n'ahandi n'ahandi n'ahandi ngaha rero isanganiro yashitse ku bwanyu bwira bumvishe bya bindi yamivuga muri wikendi no gutera cyane cyane cyangwa mu Burundi buraririmba yuko turazi yuko mu myaka itatu ine iri inyuma hari amakaroke menshi ubu ni make mugabo ayamaze gufata niyo radiyo isanganiro ko iragendera mbega kuri terebeka hiri topu teni ni iki kintu twoje abantu bose batarahaza woza kubona batigeze babona ahandi muri terebeka hiri topu teni turakora rwose turafise ibintu bishasha tujyana n'umwanya indirimbo usohotse muri karoke yacu utegereza kuyumva nga iwacu urumva indirimbo uti uti indirimbo ziharawe mwege muzirepeta abandi batarazitangura tuzora kare kare rwose kuri interineti tuba tuyifise ego kabisa ego tuzi karoke imwe imwe yose ibifise abasitari bayo wewe mubwira live cyane cyane hakaba imfura ya Isangano Award muri 2011 imaze imyaka indwi ari Khalijo Bface n'abandi mugabo kuri live uh, twatanguye kukumva tutananakubona Mbe akazoza kiwawe nakahe nko mu myaka ibiri imbere n'iyindi ubona ari iki kazoza kanje k'imbere nuko ubu ndiko ndakora ndiko ndakora ndiko ndakora ndiko ndakorana na Koli tuko tukora music ndiko nasona indirimbo ziwanje kugira ngo ngire nkore akazoza kanje k'imbere kugira ngo ibintu bize bigende neza ntibanyumvire gusa kuri live karaoke mugabo bumve n'indirimbo zanje niyandikije nyene ubwiwanje yego mm. ni giki wumva wobwira amafans yawe jewe natanguye kukumva eh, ntaranakubona hariho abasore ngaha mu kinama no ga muri noro bakuvuze ntaranakubona bishoboka yuko hariho n'abandi bamama n'abapapa bahora gukunda ngaha kuri swate bibaza yuko nashobora kugenda muri studio ndirimba indirimbo z'iwanje mm. mugabo shaka ndabaika n'indirimbo z'iwanje ndirimbe karaoke kandi bafise n'indirimbo z'iwanje banyumvize mm. muhiri wabo Amidu ugira uririmbe cyane uhejeje indirimbo hari ijambo rikomeye wagumye usubiramo ngo mujisho bisigura iki ijambo mujisho risigura ala ku buryo umuntu afashe icupa n'afashe icupa ntushobora kuvuga arasante ah, uravye inyuma umviriza urundi burundi burundi ati mugisho mugisho rero naka niko ka mumbabarire namye mvuga ngo amidu ari amadu amadu rero turamushimiye tubamenyesha yuko eh, radio isanganiro eh, idoze itembera ahandi hantu henshi eh, hari hahavyutse mu gasenyi Eh, akaba n'ahandi muri peace and love eh, akaba n'ahandi n'ahandi ntaramwe tutazoshika kubera ko hadisanira ingaho kugira ngo iteze imbere eh, ku byerekeye umuziki reka tubanze dusubire twakire abashitsi dufise duhava tuganira mu minota imbere mikeya iburyo bw'iwanje ndi kubera kizigenza wa e-community service karibu ego ndabaramukije mhm. akaba yitwa Aruna ikora abirundira ni benshi mugabo hariho ibyangombwa tuzakurikiza umuntu ntawe umusuma rirya jambo kuri kurishimangira ko narishimangira ko kuko abartiste twebwe abartiste twebwe nyene turasaba droit d'auteur kuko ururirimba kugira ubushike ko tuti none wewe uca uhotora umugenzi wawe aritiste nawe ugomba ngo bakugire mu mateka cyo gituma rero rya rurimbo naho barukunze je ndacariho benshi bazi ngo narapfuye nubundi nubundi naho yoba yarapfuye haro bacanjo n'abakina baki bajya bose kubiba kurufata ngo hingurukire kwawe nihiro nje sindabikunda n'ukuri hariho mu gihe canyu iryo shira hamwe OBDA Office Burundi des droits d'auteur doivent voisin nicari muri kino gihe eh, iyo yashirima iravuga ati abantu bazi kwiyandikisha kugira ngo bakingire eh, ibikorwa mvabwenge byabo eh, kugira ngo ejo hagize nk'umuntu eh, yiha aciha aronka icagirizi kandi yagirizwa n'ishirahamwe rizwi n'igihugu nk'ivyo bintu bivuga kwiki iryo shirahamwe rero ryuguruye ejo bundi kandi ngo riramaze igihe mbere ntugire naramenye n'aho rikorera sinakurikiranye cyane ngo numve ko bahavuye bakatwemerera twa doteri ni benshi batahazi twe abatisite baradukira akabasi tuhamenyeshe tuhamenye hanyuma biyamamaze tuhamenye tugende yoce nk'ubu ntaho nzi rero kubimenyesheje inzu haca ndaharondera hanyuma batugire mu matekane y'uko tuhashyitse bodutunganiriza ku byerekeye eh, kutibana kutibana ibikorwa mm. ego turwo turarangiza twarumvise ko eh, naho mumaze igihe buraba akazi ka leta eh, mu rugo gusenga rero gusa urumva akazi ka leta n'akidarapo urumva abana baja ku mashuri biki mugabo ndafise uwo mwanya w'uko ari ingabirano ndabikomboza nkavyandika rero ndi ku rubuga mm. ibya kera n'iby'ubu ntibigisa ubu hariho abantu benshi bamaze kwinjira mu bintu byo gutunganya no guherekeza abafite impano impano yabahaye rero baririmbyi eh, nk'abantu bari kuhagukurikira bafite amasitudiyo bakaba bafite nk'abo bita abaporomota n'abamanaja bifuza kuzokorana n'uyu mumama abantu benshi bakuze bumva bakunda wumva bababwira ati biroroshe kuguhambya ah, kugira ngo bagushikire aho uri umukorane igikorwa gishobora kugira iyo gishyitse neza cyane inomero zanjye za telefone ndaziguha utuzi bampera aho nkora utuwahamenyeshereze aho mba wanahashyitse wakoze kandi cyane nzanira umuryango utuhabamenyeshereze rero bandondere bandonke jewe nzobitaba umugabo w'abantu onete mm. eh, abantu tumwe abantu babizigirwa eh, babizigirwa eh, okay hama gushyigikira biri mu nzira nyinshi ndashobora kumwereka ntuce ngaha ahubwo ca ngaha mhm. aha wahora uriha amahera ukariha menshi bakakuzanira ibintu bibi ariko niba waca ngaha uzoriha make uzoronka guke mhm. ndashobora kumufata nkamubwira nina kujyana kwa christian savye azogushikana ku isanganiro mhm. utarishe ikiganiro cyawe kikarengana ndashobora kukubwira niwajya muri studio kanaka je turazinanye ndashobora kugusabira sponsor bakaguha indirimbo ku buntu ndashobora kukubwira ninafata ninagufata nkakujyana muri banki runaka ndashobora kugusabira ukaba mu ambasaderi wabo kuri za pancarte ya mafoto bahora bakoresha bagakoresha wewe ya mahera ukayaronka umva mhm. hari uburyo bwinshi bwo gufasha cyangwa bwo gushyigikira udatanze n'amahera urumva yuko eh, baca mu kirundi umuntu agirwa n'undi urumva icyo utaronkeye uguze n'uburyo bw'amahera urashobora kukironka bive ku wundi muntu kubera ko aba asanzwe ari muri gikorwa kanaka akagushikana imbere ati umuntu agirwa n'undi apana umwana imwaro gusa mishu yabeshe yabeshe nibyo nyine eh, ntacyo wumva wakongera ko Eh, nibaza ko byinshi yabibuze eh, icambere cucu ni kuza umuntu akakubwira ati kuwaje kandemera nibyo kwanza kubanza yuko umenye yuko hari umuntu kerwe paha kwemera eh. niyo nicyo kintu mbere nibaza yuko gitera intege umuntu kumenya yuko wowe dusanzwe tuzi kuri umesha makuru wa Buja FM ukaba mhm. umaze imisi zuraf tanga umwanya wa n'inguvu zawe ku byerekeye mhm. umugambi wa komite serivisi. Mhm. nkagufasha gushika aho bashaka gushika nibyo bya bindi bya ndaguha amakontakiti aya aye ndagufasha uh, bimwe ariko aravuga ati ndashobora kugutwara aha n'aha naho ugashobora kuronka mm. turaza kubigaruka ko ahakora kugira ngo dushobore gutanguza uh, kino kiganiro tubamenyeshe ko mu mwanya duhavaca twakura umwe mu bashoboye kugira gutanga intege gushyiramo ikindi kintu akaba ari umwigeme yitwa ani bernice nikuze ariko ntitwibagiye murakoze cyane hmm. bernice tumaze iminsi ko turabicisha ku bumenyi instagram facebook whatsapp yuko uzuba umutumire umwe mu batumire ba kino kiganiro bamwe bakavuga bati mbiga uyu wewe ko atari n'umuririmbyi byagenze gute tukagerageza rero kubisigura bati wewe waremeye eh, gufashanya na e-community service kugira ngo muteze imbere eh, umuziki ndundi wewe none uzofasha Eh, jewe icyo nzofasha ni gufasha iko umugambi wayo we love changes umenyekane abantu benshi bawumenye bawukunde bongere banawushigikire kuko je nanje eh, nda ndasutuwe na gose abaririmbyi n'abandi bantu bose bafite impano zitandukanye urumva yuko uwo mugambi wa ikomuti serivisi ni umugambi unkora ko cyane rwose ku mutima umugambi nashimye kandi numva no gufasha abatisite baririmba kugira bashobore gushika kure icyo ngiye gufasha kinininya ni uko nka kawumisi bohondi uwo mugambi ndawushikana kure abantu bawumve kandi bawumenye banawushigikire twarabonye igihe watogwa eh, umuririmbyi fariyazi aje kuririmba canke muzo bigenza gute kugira ngo eh, mubishire mu ngiro vuga uti nimba tuzogira ibiteramo nimba tuzogira igiki umaze kwiyumvira mu mutwe ubona uzokora kugira ngo tubone ko Miss hari icyo yatereye eh, ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi Eh, ikintu tuzokorana ababwiyi ni kushikana kure umugambi wawe love changes mu kurondera no kuvuga nk'abapartenaire abantu nyene batubwira ati on vous soutient soutien dukeneye uko izoza kose yaba na morale yaba na financier twebwe ako niko kazi kazoba cyane niko kazi nzi abandi twunda jewe kugira abantu bawutahura uwo mugambi hama yego ibiteramo n'ibindi bidoza mu nyuma umva nzoba ndiko ndaparena iyo projet ya we love changes aha turabyumva neza kandi akabijya nuko wewe eh, uja gushabura tagatu bihere hakiri kare ntanameza ararangira utowe ego hari abantu bakunze gukurikira bakavuga bati Jesse n'umuririmbyi ivyo by'abarimvyi nabyo mbwa akabikunda kumva ko afise chatere niki wumva ushikiriza mu kurangiza bano bantu bariko barakurikira kino kiganiro ehm, bakavuga bati nabikunze mugabo simbo nico nofasha jewe ivy'umuziki navyo maîtrise ari kudura umupira canke nkunda amafilme canke nkunda icupa ntumbaze ibindi akavuga ati jiki kintu ndumva avuga ko shora guterera ubona uwo mutera kamakari uh, eh, akamono mutera nuko ico cimviro yaba yagize atogisubiza inyuma canke acihoze gufasha umuririmbyi ni ibintu bifasha rwose bigafasha n'igihugu kuko umuririmbyi ateye imbere azoba ariko aragabanya ubushomeri mu gihugu ashobore ko umuziki wiwe uzomutunge bikunze akazi n'abandi bantu ivyo akaba ari kimwe mu bintu mu Burundi kimaze iminsi nyene kizunguka abantu rwaruka rwageze ngo rurondere ngo akazi ko nyene création de nos propres uwo muntu rero yaba yumva ati jewe ibintu by'umuziki sindabyiyumvamwo sinta n'ibyo nzi mbwa numva noterera nuko nyene bamaze kuvyiyumvamwo nyimba uwo mugambi wawe utahuye nta kindi kiba gisigaye kugira ngo ushobore guterera nuko iyo ntererano ufise ni uko woyishikiriza ukayitanga ugashigikira eh, abantu basa impano ugashigikira n'abanyamuziki kuko n'abantu bateza imbere cyane rwose igihugu mugabo bagiteza imbere mu gihe baronsa abantu babafata mu mugongo abantu babafasha umva rero nturindire ngo kuraba ngo ko ubikunda cyangwa utabikunda umugambi wawe utahuye ikiba gisigaye ni uko iyo ntererano yawe ushobora kuyitanga utarinze kwiyumvira ngo ngo ntabyo nkunda ngo cyangwa ngo sindabikunda kuko ikintu waciyumvisemwo naho nyene intango yo kugikunda ego bernice umigeme mwiza akaraza ubwenge ntiyogena ataturimbiye akantu aho usanga hari nk'akarimbo ukunda jewe n'ukuri je ndasutwe na gose baririmbyi mm. cyane bwa kuririmba urumva biri hamande ese ingene biteye igomwe ni akaririmbo wumva ko gatoya gusa tuvuge nk'uko nk'ako bahora bakuririmbira umubebe canke muri maternelle wahora uririmba canke akantu nyene kagumye ku mutima turagushimiye cyane umwigeme mwiza kandi azi ubwenge bernice Miss burundi 2017 mhm, tukaba tukwifurije ibikorwa byiza userukire neza igihugu eh, gishuye gitera intambwe muri byose turazi yuko aricyo gikorwa wihaye uno mwaka twagutoreye murakoze cyane turamukirizaho muri kumwe nuko rero turiko turaganira ku byerekeye ikomite service kimwe rero mu byo badushikirije hariho indirimbo nshasha Eh? imoto ubushasha ikomeye cyane y'umuririmbyi nkunda rwose frank duniano ndamwumvise ubwo anaciye irata eh? anyibutsa nkitangura kumva umuziki ubu ntabwo gutera imbere hakiriho ba nigasu hmm. urumva nyine yuko ashiremwo urumva yuko ubwo ari wandwa amagufa n'amaraso byose Eh, ukumva nyine ko ijwi rikorera rava mu mutima mhm. cyane rwose mm. eh. ka karimbo ka burundi iyo ndushe ndakumvirira eh, ijya ni mesaje benshi benshi aho bari baba batwandikira bakatubwira iyi ndirimbo mwaribagije kubwira mm. yishike gusohoka ni kimwe gifasha abarundi cyane cyane bari hanze tubisaba ko akurikira aho dusanga tukiganira uburundi buraririmba ko mu bavaronga akajya kutwakura bat tubaze ibibazo babaze ibibazo uri umugambi kugira ngo ivyo byo turavuga ku byerekeye iterambere y'umuziki umwe nashaka gushikiriza mu kanya rero tudatevye reka twumvize indirimbo batuzaniye yitwa gute time nimesha stay wendo yangu gu aupendi kunipa good tugaruke muri siyo zawe dusanganire rero twinjire mu kiganiro nyenzi naho tubamenyesha yuko two turaganira ku byerekeye eh, igufu umuntu ashobora gutanga kugira ngo eh, umuntu ashobore gushigikira icyo bita gushigikira hari uburyo bwinshi bwo gushigikira ko twe kwevuga amafaranga twavuze twavuze mm. yuko hashobora kuba eh, uburyo bwo gufasha butandukanye mwavuze ibyumviro n'ibiki hari igihe umuntu umuririmbyi akora byinshi arashobora kuronka izo icyo bita soutien muri studio canke mu ma spectacle mbega eka nshire mwaka eka ngire piano eka urumva urumva yuko ni yamfashanyo turiko turavuga umuntu aba ariko arakora bivuye ku mutima mhm. akagufasha akakwereka yuko yarazakarara muri studio gushika saa tatu z'ijoro turiko turakora umva yaretse ibyo arimwo yaretse ibikogwa uburu nguhe n'iki araje ntariko aragusaba amahera ntagize icyo avuze reka mfashe uyu mugambi mfashe uyu muririmbyi iyi ndirimbo turi ko turakora izoshike kure nuzo yumva yumve ko yakozwe n'ibihanganye mishu umumeshamakuru we wakunze iby'imiziki we yufasha gute bitubwira tutabibajije eh? guteza imbere uwo muziki eh. hariho ikintu kimwe abamenyeshamakuru bibodako cyane turakunda kuba dutubona muri ya honyine y'abaririmbyi meputo mm-hmm. njiwi euh, ndashobora kuba ndahantu nicaye ahantu ndaryoherwa iby'akazi nanabyibagiye wumva umuntu aririmba neza cyangwa ah, nkamenya ati kanaka arafise meko matari muri ya cercle kuko usanga uri kuramwinyora turakwiye gu euh, tugakeya new generation mm-hmm. generation ego generation nshasha mugabo nawe urashobora kugira icyo ufasha abandi bakiri mu nyuma zawe mbega uruhara rw'umuririmbyi eh, ku byerekeye nawe nyine gufasha nawe bitoye ibiryo by'amafaranga ngo uruhe twabajije iko eh, aruna kuvyerekeye ugwego rukomeye gitwa igo aravuga ingene yabigenza hama mishuwe nk'umumesha makora abishikiriza Bernice Miss yavuze uruhara none mwebwe nk'umuririmbyi umuririmbyi wewe ufasha gute kukigura eh, je kimwe novuga nuko mpora nshimira kandi sinzi ko nzofa ndanavyibagiye ukuntu abaririmbyi bahora bitanga muri uyu mugambi cyangwa abamenyesha amakuru mhm. nimba uno musi kiko turakora nabo bantu babiri bagize uyu mugambi bitanze baravuga hata amahera ariko arabonekamwo reka twitange amahera ni mu nyuma mhm. urumva ni kimwe mu bintu nama mvuga yamara gufasha iminsi yose tubikozeho baratwitaba warabonye volume ya mbere igitaramo ukuntu cyari kimeze nta muririmbyi n'umwe kuva ku wa mbere gushyika kuri mutonya bose bari bahari baritanga nta n'umwe yigeze avuga ngo utampayaya utagize gutya sinza cyangwa ngo ncegwe ngirike nibaza yuko ni kimwe kuri twebwe tw'amadushima uvuga yuko ninatanga ntange n'umutima mwiza ntange ataco nisigarije ngo kubera ari nitanze ngo ncegwe ngiriki reka tumere nk'abazi kibazo mu wundi buryo mbega nk'uyo muntu ashira uburyo bw'amafaranga imbere nko muri cyangwa ufise podium ufise mm-hmm. iki akavuga ati jewe batagutse ibintu byose akavuga akabibonamo amafaranga mm-hmm. atana rimwe ashobora gutanga iciwe batamuhaye amafaranga uyu muntu by'ukuri ari kinahomba bon euh Eh, jena uvuga mu mapato abiri hose ndahaja eh, mu mwanya tuko turarondera yuko umuziki wacu winjiza ikintu mm-hmm. nubatahura mm-hmm. me umwanya wundi naho tutarabona yuko wa muziki tutaragera kuri rwa rwego dushaka ko mm-hmm. uba uzi yuko muri konser ushobora eh, kuba uyigize nibaza ko uwuvuze gutyo aba yihenze cyane kuko uwazanye uwo mugambi canke abawukora hari ubigira principe ati jewe nta muntu azompagurutsa atamuhaye y'igituro niwe ahomba kuko ijya visibility niwe yaraje kuyirondera mhm. kandi ku muririmbyi ntigera ihera mhm. hama iradiyo ni radiyo iminsi yose mhm. ujye rya jwi ryawe rirashika kure ya mesaje yawe irasohoka urumva avuga abaririmba rapu abaririmba arundi abaririmba gosipeli abaririmba taradi moderne mm. bose bakaronka ikibanza muri iko ego nivyo nuko nyene tubikora ariko twabanje gufata kategori zibiri za mbere ariyo imwe y'abaraperi indi y'abaririmba urumva ntiturashobora mm. kwinjiza iya gatatu ariko eh. nibaza ko muri izo zibiri bose barisangamo ko nimba ari eh. abaririmba gospel ni ukuririmba eh. ntimufate kategori imwe iri soko muzagura mukabigira ibintu binini ntitwange eh. ibyo mumaze gukora ni byiza mugabo mu minsi iri imbere mukagura mukabigira ibintu binini bikazoba eh. nka rebo nyene ikomeye irimwe abantu bose abantu bose bashobora kwisangamo mu mpano zitandukanye cyane gose nico gituma navuze mu gutangura imisi yose utangura uduga numva ntuhera hejuru umanuka imekuwa ngumu zaidi. Waingie kwenye YouTube Eva na channel zetu iko multi service watapata mzigo wapo asante sana uh-huh. uh, ngira ngo nahifise byinshi mushobora kuvuga kuri ino suje cyane cyane uh, saba amakampuni menshi atangure kwitaho iby'umuziki yuko nabo bafise icyo boterera mu muziki hama ikindi kintu novuga ni uko uh, nibutse abakunzi bacu ni uko bashobora kubandanya balayikinga peji yacu ya kuri facebook bandika e community service canke nabo kuri channel yacu ya YouTube aho naho nyene bandika e service bagashobora kubandanya bakurikirana ibikorwa byacu uh, ndetse bakasiga ndabatuye kano karirimbo ka itakuwa ngumu Frank Duniana ari kumwe na Bishu Ego eh, yose nkuko n'ikiganiro kibivuga gutera intege canke gufasha n'ikintu gikenewe kandi mu mico yacu mu Burundi n'ikintu twama tubyigwa n'abasogokuru bacu n'abatuvyaye urumva yuko umuziki ni ikintu gikenewe gufasha cyane cyane aho tugeze ubu harakenewe yuko abandi bantu biyempurikamo nk'uko isanganira ibikora n'ayandi maradiyo ifatireho irushirizeho ba bandi y'amasosiyete bashyiremo ibintu uburyo bwinshi burayiti yaduhaye gorori sawundi ntiraduha usd media nayo nyine mu kanya kiduha haba kimu furensi niyo yatanguye digitari muziki iraduha uno munsi radiyo sikoro yenda iragakora iraza kuduha uno munsi rtnb yaraduhaye radiyo kiti iraduhaye rfm iraduha indundi mu kanya bava baduha bariko baranaturondera big production iraza kuduha afro music iraza kuduha radiyo sarama yaraduhaye my bob yaraduhaye revolution sound iraduha eh, eh, f eh, danit ya floris iza kuduha uno munsi gmed eh, dc yaraduhaye indonyi record yaraduhaye more record ntiraduha radio colombe iraduha master music iza kuduha uno munsi yaduha ingo ingo music iraduha radio vyizigiro ntiraduha uh, radio buja fm yaraduhaye hakaba na